อาตุลิงเกหิปราปัญญยาติชาคุปากิตามานิคาชาสาวาพุชาคาสหราสุปาติหิตุมิชาเตสุอาญานามาโตกตุปมานาทาจาเรอิยุปมานาจานามมาติจเทตาตุหิเนนยานาเปนาปยาการิตาทิเหตวัตเทตาตุรูเปนามสมานโยจา วะกเมสุโยตัสสะจวะกายการะวะการะตังสัทธาตวันตัสสะอิวันนาคโมวาปุปารุกัญจาตตาคตริจาภูวาทิโตอารุธาทิโตนิคหิตาคุปัญจาทิวาทิโตโยสวาทิโตนุนาอุนาจากิยาทิโตนาคาหาทิโตปปานา ทิโตอยิราจุราทิโตเนนยาอัตโนปทานิภาเวจกรรมนิกาตริจาธาตุปัจเยหิวิพัติโยกาตริปรัสสะปทังภูวาทโยธาตโว อิติอาขยะตะกะเปตุติโยกันโด